Juntzig nuk'asbari qhak'ush Juntzig nuk'asbari qhap'anopal Juntzig nuk'asbari qhach'abal Tikuluhu malek rutil ibech qach'alal Nikara ibech yalanta tik'ases rup'anun rik'aslem kaso japon chiwe jun rutzijonem rikakchikel cholchi parwi riqach'abel riqab'anopal rikakaslem, rojo kakchikela. Hakare chapel rimaya kakchikel panobar. kak jun rusamaj rikak chikelcholchi patalutzij Di nutemej riqab'anub'al nutemej riqak'aslem rumari niqasuj apochiwe jun pach'untzij rub'i' nukotz'ij xatoqa xatintz'et xatinbak'axaj rik'in riwchuqab'ij lak'amonpe xinna' Di kini rik'in ruki'il riatzij xinyaretal Chiharatriat moyopen, shashe junca imulas Nutetong, shashe chiro nojel taqij, atkovic Kush, nukush, nojebel kotzij, likin liawachip uilpa nojolom, ningna, chiyitikiria tinqetej, shabachikiramaj, shabachikiqij. Ekak chiquela de calle, ekak chiquela de cajotaj. Hone mal rutili wich Ma ben chapatez kari ruchapulari pues, maya kachikel panopal. Juruti honemri kachikel cholchi, parubiri kachapul, parubiri kapanopal. Janila ni kak awamach chive wonojel rish, rumarish kope avekikin, chupam rejura magre. Rejun igre, janila ka, yoskikot rumar hokoave y kinglish. Rumaka kusahri jantapeka. Lishi betamanchi rikachikal chulchi jacariri molagri nusamaji rikachapuil. Rikachapuil ketamang chi ojer petenakri. Nikatit mama ojer ojer kan. Jare kichapuil. Jare kispahkan chikeroh. Bakami koreho molagri richinka. Yohtikiran kanuk rukiamchi. Tichinkiri jantapeka sti oshlo ig shabakuchitana. Rumaba kami chuchla ishimulef rikachapuil hun idioma. tun lengua toqachiqeti manin axochqeta qinkipij chirikajchikel jun lengua Bruma Bilengua lengua idioma xajunam roqajarik Shahunam xajunam Kaharik cheka itzij xajunam yeqabi rumari rikajchikel cholchi jak'ariri rusamaj nusamajij k'apo iqaj liqal riqach'ab'il tipanajun ni utzil virix nibajo yisch'o'el Ticano comunidad lingüística cachiquel, pa Wachbuj. Ri Wachbuj, Jacariri Facebook, Pecachalar. Chupamalejón Igre, Jacamón Pechiverish, juncijonem, Junsijonem, Jacuerquín, junca Rupi, José Sian. Rija, Achxenakoj. Chochtijón Caparubi, pa Pacomón. Matios, Matios Chive y Bonojelerish, Rumacan y ya, Ichchique, Richin ve Junca y Macamicas coxijón parubi digitalutzik pa común. Hakareri sijonems japuer kiri cachalal José Sian. Anila Mateo chivia cachalar rumaris cojo peche guave kikin chupam ni catsijonem ni capun babe pa guachuj. Rejun ijre cope kikin lo jun cachibil rubi José Sian. Lija yalan jebel rirusamaj uh, linopun pa junta luzij, de radio comunitaria Nacoj. k'operi majose este, qik'in utzapetik majose ch'uqa tapanajunimaloj utzil na tajun eh, rutzil kiwich riqach'alal k'arin qa chopqa rk'in jun ka ik'utunik Matiocho chave maogo rumari jun kayoshi katsiri kayachi berish matiocho keri kachibil chila kakchikel cholchi si ya perejun kutunik chakero y al año kikot kachupane jun samagre tikulujun de ca chakeri konojeli ka kachalari ka tinamitro nojeli ka chibil pe pues, chupan de jun nimalej samajri matios yok maugo matios chave ma josé tapanajo nimalojo a achiquero ma en ish radio comunitaria chreri talutzij acuchi ishtajen ni samajijrish ja bueno matios chocmau maugo eh Rohne Kabir, Radio Comunitaria Kabir Chareri, de Cataluzir Nacoj, Rumak de eh, Cataluzir Richin de Catinamit, Rumari de Cataluzir Chin Jacomón, eh, Chiqueri de eh, Cataluzir Chaqueri Alapa, Chaqueri Stani, Chaqueri Xoqui, Chiquera Colachoca, Chaqueri Catit Camamá hariri y Kalemni ka talotzig, rumarine kapig radio comunitaria, rumakari Y Katinamit. Yalan eh, nikatin charere Katinamit rumari hariri Kalemni kaya, di de ma manjunta mankaita rajaf, manek rajaf, Hari eh, katinamit, hariri di nukwaj, di nuyaperutoik, chin kakwaj roj, chupane deqa deqatalutziqnakoj eh chuqa k'a niqab'ij kerichare ruma' k'arik'oj naoja na hoj ni samaj en chupan niqa chupan rirub'anikil riqa riqatalutziqnakoj chuqa k'oj rej qalem ruma' ri niqayaroj niqab'ij chare ri rub'anikil ruma' eh quiere eh, eh, eh, acuerdos de paz lumari, ri achikaj constitución Lumari a Chocari a Chiqueniquipiesperi convenios y tratados internacionales. Entonces, eh, eh Jari Jalajactec Naoji, Jalajactec de Cachac Animal, eh, cospochel Cachipelque, los Copichupan y Humologre, Jayón de Chupan de Catalutzig, lumari Necapir Radio Comunitaria. Y Chocari Casamaja, Cabanum Pechupan Cari, Manecta Hum eri ni niqakanoq eri niqayal qichiriq ripaq mankerita k'oj paq ndoqpichupan pero jarichin nik'atzin nqayal utoik chin manikenta ri junqasamaj paqatinamit jariri jariri domarin qab'ij chaleri radio comunitaria rumak'ari ru e, ruchajinik k'oj pakiq'ari qatinamit jariri de qalem rumarin qab'ij chare radio comunitaria Maogo. Mateo Chavema José, un radio comunitaria que lajun chel abakashan kibij radio pirata o radio mujeriri yibe tamanchi ko juru cojolir ririjo pema José choka nabiel coca da kota chinu kutu hapo chave achkeru banikil inukun rish richin mantokta eh, un radio pirata tabana utzi diferencias. A veces requiere radios comerciales, radios comunitarias y radios piratas. Eh, los cariros radios comunitarias, eh, y, y donojer lirupaniquir, jabanope, shejapempe humolaj, ere erumari katinamet ni katsincharel. Lumak ayalan de jalem ni ni japen eh, pakatalutzik nakoh. Entonces, Tirupaniquil, Canukpe, eh, Roj Conogel, y Alajates, Moloch, Pabe, Pacatinamit, y Nicayares, Calem, y Capanopal, Chire, Pacatinamit, Santo Domingo, Chenaco. Entonces, Roma Cariroj, a Cachiquel, Winapichoca. Entonces, Jari, Jariri, y Yalan, Calem, eh, eh, parir Catinamit, porque época los di, di, di, di, di, entonces eh, chuka ah, ni ri ri ri panatej chirij ri ni pa katinamit achikeri ni nipanatej pa pa ni cataluj la alajatej tzij chinka ri ri ri pa kisamaj entonces rumariri jari cayón perejale, E di niqataluj ri qalaqa chuqa qatzij chupan ri nako cuka chuqa qalaqa naoh di opiniones di chirij ri cuka tijonik chuqa kale di qalem di qak'aslem yalan di kale na ya niqaya ri ri qach'ab'el di hariri. jariri ri qasamaj ni y kirichu ni katoki chikabech roj konojel di jalaja tekmoloj roj di kakuan kayompe kasamajimpe di di ekixchik talutzij ekojpa kayximnep jari nikatoqij movimiento de radios comunitarias abechare entonces hariri jalaja jalajajtek di kab'anikil di ka ka ni kab'anunpe roj di pa pa pa licenciada. ¿Cuánto tiempo de no verte? Guacamín can hola chignabirbe. Hay que modernizarse. Los tiempos han cambiado y yo ya soy un profesional y nuestro idioma debe ser el castellano. Rinji chompakashlan. Chukak ojun jebel nutijonik. Manromata riman inkusakhtarikak chikel chapel. hariki chapel nute nutata riwatit numama. Haratz kankitsigrinabij. Jarejun rutzig rikakchikel cholchi. Kakchikel e y kakchikela rikajotay. Το στη χάση, ελεύθερη στη χάση. Νίκη για καρούτσο φίλα, για κομμάγρι κύριε Σάγκε, για κομμάγρι κύριε Κίτου, για κομμάγρι κύριε Σάγκε, για κομμάγρι κύριε το Έτσι χόγκρι αχάφι, του το καγκριτάχι, niki kang diuji Nya omang riking ritajis Nya omang riking rikitu Nya omang riking ritajis Nya omang riking rikitu Yepsi hong riap omanela Marubi loko let ajis Kiching ni male onobe Ruti kong kang riakap Nya omang riking ritajis Ya komang riting rikitu Ya komang riting ritanyis Ya komang riting rikitu Yetzi hongriak chami Chusolik riyaguai Chapashik kariyapi Chumesik rikashumat Ya omang riting tajis. Ya omang riking riki tuh Rit hati kamama Sya omang riking rit ayis Sya omang riking riki tuh <laughs> anila matios chiveqa ch'alaru marixk'o wawiqi k'in chupam rejun qatzijonemre rejun q'ijre qak'amonpe chiverix jun tzijonemri xqab'ir k'in nima paruvi parubi ritalutzijpakomon chupam rejun tzijonemre la jalajoj rumari nqajoroj chirixk'a niwak'axajchuqa nab'yejla rejun tzijonemre xqab'unpa wachwuj riwachwuj jak'ariri facebook tib'anaju nimaloj utzil riti honelan kikut hunka ina oh richin kan ketamah rikachapul yalan jeberi si logechipul rinivir lerich richri richin ketamah rikachikel chapul choka eko halahoh chek takna oh parvire kabanobal kotsi honem kabanon kikentat nan parvire kabanobal parviro nojel rina oh kiaon kan rikatit kamamachike choka rich richri yistikis niyakan honkai itzih nitzipahkan achke tak'an niwajorish rin qap'un lojwa de patalutzij choqayix tikir nib'ij kan bi'utz man usta niwak'axaj chre rejun tzijonemre rin qap'un babey kirix lonojel mul patalutzij rumarik atzinel k'atzinel chqeroj di anqam kapung, bi'utz hona qap'un chin chinqak'ojoj lo lonojel la tzijonem kakashach babe' hak'ariri qasamaj ik'ochin qap'un qhep'elcheri qasamaj rumach qarin Chiveris rumach rumajan tapek'a yojibak'axaj wabe chupamre juntalutzijre bakamik'a ixqayakan k'iri junchikperaj ritzijonem xqapur k'iri majose Dikutuj, pero estrabej, pero no lirajo no nu, rajo eh, un radio comunitario o rajo un radio comercial, María. Entonces, eh, tox te, eh, radio, canuk pejun radio junta lutzig pa, pa, pa, eh, nab'ey k'ari niqanuk rijalaj taq na'oj achikej niqawojo' achikej nik'atzincha re' de qatinamit y k'ari k'ari harin ni niqayape di ri eh, ronojel chuqa ri herramientas qab'ej di no nojel ri ri aparatos ri nik'atzin chink'akeri ni ka ni tz'ukutajpi peri jun samak entonces eh eh, callejo Batoj na Nanukpe, Gumacarira eh, Jori na Nalaca na Nalaca de consola, de transmisor, de antena, Runogel ni Katsi de cableado, ni bichare, Runogel chin chin apeni ni ash de ka de Katsij, chin ni kashag de ka de Entonces, eh, ma y na junta winegra nunuja manquerita kobiru peyal na nuke y chocari humolaj humolajari radio comunitaria na tzokpe radio comunitaria na moshavi pa tinamit pa comón eh, donogel y autoridades ancestrales jalajak como di di nikajope di entonces dije que nikimualki, nikinuk perikinao, chuka nikilakpe, runugel, ri, ri aparatos chinkari kerin katsi, haniki nikitsuk peri hunki samaj, hunki talutzig, y yalanka nikatsin, yalan nikatsin, mima ogo pa, pa katinamit. Porque rumari, jalajak samach este, Donogel Rohri, Catalautzig, Babe, Zacatepeques, Donogel Italutzig, que la Alta Verapaz, y Chalal, que la Ajchi, y Chalal, que la Ajquiche, Ajtzutujil, Roja Don Donogel y Jarialan, Casamaj, Cabanumpe, Huecami, Chupan, Catinamit, y Achiqueri, Lizamaj, Maquipanuntape, y Maniquipenta, y radios comerciales. Entonces, rumari Hariri, este rojri stanuk pejun statsuk pejun talutzij radio comunitaria ah, mashita Kirik ananukpe ri anaoj analakpe ri ronojel ri chin ana eh, ri nojel aparatos y karika Hariri y, radio comunitaria. Kuchu karubeyal kojun tawinek nuaka inversión kabichin este nuan karu 35 mil arajo nuan kajuru talutzig pero achiquenu kalo jumbinej liri jacobi juna jaf jacora jaf ri jun entonces li nukano li jaf ri rajafri ri sharuma jum binak hari puakrajo hari nukanojri radio comercial entonces hari hanu hanu sech rupeyal achikeri radio comunitaria entonces ma a tari, nayakari juntalotzik kanakanohru A Amatios chave, eh, no bonito todos chave en eh, katzinche Jun talutzik po ya sabía jampe matsi matzib consola micrófono uh jampen katzin jampen na <laughs> na mola por no en mm, Ni calle. todo eh, chukave tamachi eh, rimolaj patak eh, ulchin la la talutir eko eko kimolaj cooperat rat nojo ni kuto chave la chica tari raipar para ver y chuaj tabana utzil Matios Maugo ah chuaj bihapo Maugo Wekamichu esre yapirle kayah pa kapanung roh eh, de de COVID-19 ka shuyape Uche rik'ayaw de ri mandó esta pa paqa paqatalutzij que quería niqataj ri de internet niqatoj Chocha, Peco y kami niqayarutojik ri de de energía eléctrica choca entonces eh, eh, china chini chocaron chuqa Yalan yalan pape caslim chinta karoj eh ronojel ri jalajaj taq molaj samagri de jun samajri en patej katinamit chinga eh, eh, chink'apurikeri eh, xtiq'ax qari chuaq kab'ij rupeyal el chubech di no no heti kayef kamik o kayef ɗum mari no mayaɓil crisis kibih eh, pero eh, dos kono hel ni kayata kuchuqa eh, chuech di di kasamak eh, mañoh kan ustaka us kan mañoh chuech di kasamak y ni kaya di kuchuqa chin mani mani manikista di di, di entonces si Intzatombama se di Siroj Karishti Kayajo Chuka Achkeja Banun Pekami Ñogel Chubech de de de Callehuasle y Caricapurij este más este di fortalecidos más fortalecidos coger eh, y jalanjatectalutzij los choca jari catzetompe jacanón pero veías mahugo achikemo ñojel chubech de calle eh, calle para nunca chacabech huecami pero ha querido pa consejo ka ka cayompe ka canojimpe achikemo ñojel el chubech entonces eh, chuaca publica viejri eh, yalan de calem yosh donojel disamaj di kepanumpe di jalajate talutzij pa kitinamit chila apuri king apuri cachalaj ajechi ronogel de cachalal que la occidente oriente ronogel y samar que manumpe chuak apkabir yalan de jalem ni nikia y samar que chatón apumau eh, rumakari este ronogel y samar nikipen pa cachapel pa quichapel de y pueblos originarios. Entonces, eh, Hariri no se toma pin mau. Matías, Matías Chávez, Ma José. Y toca, más Chávez, rumar y atzig, rumar, chatzijón, que quien ijre. Tabanajo y malo útil. Nayata acá un que la cachalar, la camila, y pocho, ascapij, rumar, niña que cambabe, choca en kitsuna. Ay, Mateo yo chive chines y bueno, que yo va a casar junto a are de un junto un tacagre, Mateo, yo chive chin, los cacutu chive, chiti chajista, kivichi la pinguachuch, pues amaj, apenas gochin, kich, ni maya, hijo Camica, villalán cayev, cocht, pacatinamit, matas yo chive Muchísimas gracias, Mateo Chiverish Maogo, Mateo Chequere Cachivilchi pa pacachiquel cholchiro, mare junco tinixi ben pichaquei, mateo shock y al año kikot, lumac ari eh, cal cal el chuech re de juni mayapil re eh, mantica sech de cuchuca eh, coge ki cachalal jaca hashipeyan ela eh, pero carojri di tecaya cuchuca tecaya cuchuca chino fue el hecho de callao ocami chinkirin que y ñoqase chuaqap chuaqap kapir nqapir shoqel chuvech shoqel chuvech chiquena achiken añoqpishan ronogel y nqapen apu entonces este eh, pero te callar el caren de te callar el caren de cacasle te cachajir y chuvech y matios chivichiris maogo matios Chivero romare de jun de jun samagre si cabempe de jun de de chuve chapurija chirija purija talutzij radio comunitaria nakoj matios eh, yok chive matios maugo. Matios Chave Ma José, Matios Chive Cachalar, de Chojitsupe Bacamí, eh, Cachapesqui, Babe, Toqnuik hak'ush juntzij kan nik'asepan ak'aslem rinaoj. babenita taneri tzijonem ruch'abel rimaya kakchikel p'anob'al richindi kakchikel cholchin. Niqaraybej chixkanej taken jun kai taqnaoj pan ik'aslem. Janila niqak'awamaj chiwi rumashoj iwak'axaj chupamre jun ramaj ri. Qach'alal ixqoyob'ej jun chiqb'ij rik'in jun chik qatzijonem.